Barnekaldean, irakaskuntza orokorreko liceo bakarrenetarikoa da Navar Liceoa. Garazi baigorri eta amikuzetik ere ikasleak errezibitzen dituzte. Elduden urteko aurre ikuspenen arabera, bigarreneko klase bat galduko lukete. Iru klaserita izke, gaur egungo lauen orde. Alta, kanbo eta azparne aldetik badira Navar Lizeoan sartu nahi luketenak, baina ez dira Lizeoaren ere muan sartzen. Hortarako, irakasleak mobilizatzen hasiak dira. Amaia boloki irakaslea entzun dezaguna. Guk eskatzen duguna da eh, momentuan uh, azparne eta kanboko eh, sektorea ez da deitzen dugun uh, sektore partekatu bat, egen du ikasleak berdituztela dejogazioak etortzeko donibane garaziko Lizeora. Eta heldu den urtean, Eh, bigarren bat gutiago auge ikusia da, beraz horrek ejan nahi luke dejogazio kopurua apalduko litaikera. Beraz guk nahi dugu aktatua izaitea eh, eh, sektore partekatu hori, bai ejektoretzaren gandik eta bai kontseilu horoko jaren gandik, eta hola uh, ikasleak etortzen alirateke uh, lasaiki donimane mani gara zira. Ejan nahi du kontseilu horoko jak uh, segurtatuko lukera gajai hori egun guziz. Ez dena egiten orain arte. Errektorea eta kontseilu oroko jaren eskuda baimena ejan bezala, eta eskakizunari pizu gehiagoren emaiteko, kanbo eta azparneko kolegioetako burasuen sustengua beharrezkoa dute. Hortarako, bilkura batetarat gomitatzen dituzte ostegununtan. Hau informazio bilkura bat da ostegunekoa, eta gero pasarazi ditugu eh, azparne eta kanboko kolegioetan eh, gutun batzu, galdetu zeagurasoak uh, eh, dosilirateken emaiteko uh, aukak uh, donibane gara eta haukanen dugu hor uh, eh, zenbakizko argudio bat eh, emaiteko uh, eh, Agarro da, irakasleak beren ikastetxearen zat gisa hortan mobilizatzea. Baina egiten badute, Navarlizeoak eskaintzen duen irakaskuntzaren kalitatea eta aberastasunagatik da amaia bolukik azpimagatu daukunaz. Badira dena sail uh, interesgarri, bada ele biduna, bada kirol saila bat, antzerkia ere egiten da, tan edugu defenditu uh, eh, gukera maiten kaspena. erakaspena. Eta ez gain, behar genituzke gurasoak gure alde, izaiteko argudio bat gehiago, ejektoretza eta kontseilu horoko jaren parean. Kambo eta azparne aldeko jakin dezatela beraz, bilkura ostegun untan dela, aratzeko sortzeorenetan, kamboko lagazkena gelan.